Payasos en rebeldía dende Palestina. كل المدن بتنام غرقانة في الأحلام إلا عيون القدس صاحية ولا بتنام كل المدن بتنام غرقانة في الأحلام إلا عيون القدس صاحية ولا بتنام كان صوت الحق في صرخة طفل في حضن الموت تنهيد أب في آخر نظرة وآخر صوت كان صوت الحق في صرخة طفل في حضن الموت تنهيد أب في آخر نظرة وآخر صوت وعيون بتقول القدس هتبقى ومش هتموت وعيون بتقول القدس هتبقى ومش هتموت القدس هتبقى ومش هتموت Sexta crónica. Onte chegamos a Nablus, o corazón da resistencia palestina. Os israelitas chamanlle a fábrica palestina de terroristas e aquí atopeime por primeira vez coa morte. De camiño para a nosa actuación, nun campo de refugiados cercano á cidade, nun adiantamento absolutamente temerario, o noso chofer perdeu o control a unha velocidade vertixinosa e saíuse da estrada, batendo contra un edificio. O coche quedou inservível e nos saímos vivos de milagre desa caixa de mistos polo noso pé. Se ben fomos asudados pola media lúa vermella. O primeiro que fixemos nada máis ver que podíamos camiñar, Laila e Maiseu, foi botar a rir e gastarlle bromas ou das ambulancias. De feito, cando nos pediron ir ao hospital, eu respondín que non podíamos, que tiñamos que ir facer unha actuación en 15 minutos e que logo pois saberíamos se pasábamos por ali. Pero xa cos papéis firmados, deime conta que estaba con Laila e que de algún xeito era responsable da misión e como Isaac ía noutro coche, el podería facer a función e nos ir ao hospital. Así que cambié de idea e con todo asinado, dicenles que sí, que marchábamos ao hospital. De camiño para lo, deume por facer o xogo que me bautizou en Chiapas, o loconuco, pescozo tolo, e fíxenlles un número de masa que simula como meu pescozo estala. Que mala idea. Acabei entrando no hospital cun collarín incomodísimo e botado na camilla. A atención médica foi extraordinaria. Por certo, por fin averiguei o meu tipo sanguíneo. E despois de ir dar parte á comisaría, fomos para a casa da familia que nos acolle nesta cidade. Se na estrada casi morro, na casa desta xente, volvín nacer. Son unha entrañável parella de ancias que nos acollen cunha comida típica palestina exquisita Desde que entramos todos son cuidados, amabilidades, estos de cariño e respeto, pero cando chegamos aos postres, as historias que nos contan nos deixan o corazón xeado. Nesa casa entrou, como na maioría deste barrio, o exército israelita dúcias de veces para manter os retidos e utilizalos de escudo humano diante da resistencia armada palestina. Ao fillo disparáronlle mentres estaba na terraza estudiando, e de camiño ao hospital pillárono, espírono, deronlle unha malleira e tiveronos seis horas desangrándose até que a súa nai atravesou o cordón militar enfrentándose ao exército e conseguiu finalmente liberalo e sacalo a pé de o hospital, porque non deixaban pasar a ambulancia. Esa mesma muller que nos serve o té, que se parece enormemente a miña boa, esa nai corase, casi a matan mentres rezaba un dos versos do Corán no que se agochaba, salvou na do disparo que quedou inmortalizado no armario roupeiro que está na habitación principal da casa, onde por certo pasamos a noite, mirando os paros buratos de balas do tellado. Mentre ximos para a cama, o fillo danos as últimas indicacións do que debemos facer se entran de novo os soldados israelitas. Noite sí e noite tamén toman a cidade a partir das 12 da noite e van entrando arbitrariamente nas casas para humillar, maltratar e roubar a sociedade civil. Esperto pola mañá e beso que sigo vivo, que os militares non entraron esa noite na cidade e non houbo máis disparos na casa. Esperto e beso que sigo vivo e que a xente nesta cidade segue co seu día a día, sabendo que ese pode ser o seu último día. Experto é algo en min cambiou. Parece que a vida é distinta cando cada día se convirte nun presente. Esta noite volvemos a esa casa, a esa habitación con rastros de violencia sudea e volverei pechar os ollos sin saber se cando sabra terei un neno sionista apuntándome cun 16 milímetros. Música بيني وبين سجر البن وحب الهال وزهر النوم بيني وبين تسع جبال وعرب وصحراء وغيبة يوم بيني وبيني ضربة رمح فرس وسيف وهجم الصبر بيني ضربة رم فرس وسيف ودجن الصم بيني وبينك طير الطير نادوا كلن على فراق قاطفني مثل الصبير صوت الغنى لاركب وجيب وجبلي مفتاح القدس لو نقدك كان مدينة بالشام العرس لاركب وجيب وجبلي مفتاح القدس رايح اسرق لك غابي اسرق لك جان رايح اسرق لك غابي اسرق لك جان علق جار البحر عود المرجان رايح اسرق لك غابي اسرق لك جان رايح اسرق لك غابي اسرق لك جان علق جار